Ah. Fumando guaque guaque traiga alcohol, después modela el bebidol. Al otro día unos jaraes, eh, no me gusta el tramador. Somos todos de menores en Argentina, en Ayadida ahí en Chile, Gucci, Luis, está tío Con miñero consumiendo lo que te haga felices. Aunque vivir no quise, vivo como quise. El que quiera que racavice, coronando todos los países. Y la cabra después del boliche, que den, que la chiche y lo metemos lo que sea por la nariz. Fumando marí Mejor no te marí si me calienta, mejor que te preparí Aprovechemos que mañana nadie sabe si vos te morís. Yo tu bandido y tú mi bandida. Como pista la dejo partida. Esa naca como droga son adictivas y la quiero consumir par de veces seguida. Yo tu bandido y tú mi bandida. Como pista la dejo partida. Esa naca como droga son adictivas y la en el barrio la gata sacude, me viste por el YouTube. lo hago pistolas sacuden, mírala como Me retine con los giles mami vos rocha, rocha, rocha. Mami vos sos rocha, pistolas bien seguro. Mami vos rocha, rocha mami uso rocha. quieres que me enfoque, estoy sonando en los barrios, en los bloques. Esos ojitos tuyos piden que yo me quiero. Quiero salir de la calle, la calle no se me sale. Si soy bandida porque Dios así lo quiso. Yo tu bandido y tú mi bandida. Como pista la dejo partida. Esa narcas como droga, son adictivas y la quiero consumir parte de veces pedida. Yo tu bandido y tú mi bandida la dejo partida. Esa naga como droga son adictivas y la quiero consumir par de veces La chanteo, piola, yo soy alta guacha. Le mando el picanteo, bellaqueo, billeteo, guayeteo, te lo creo. Si te veo, te perreo. En la calle o en la disco, papi, te veo, te perreo. Atrevida, gata, hasta que se banca tu fronteo billeteo, guayeteo. Si te veo, te perreo. Eh, te veo, te perreo, papi. Acá en el bandidaje.